Ղուկասյանների բազմազավակ ընտանիքը ապրում է Ստեփանակերտում վարձակալված երկու սենյականոց տան մեջ։ Ընտանիքը 5 երեխա ունի, ավակը չափահաս է դարձել մի քանի ամիս առաջ, փոքրը 5 տարեկան է։ Բնակարանը մինիմալ կենցաղային պայմաններ չունի, ասում է ընտանիքի մայրը Տիկին Անահիտը։ Երկու փոքր սենյակա, մեր կողես ախտորած։ Արդեն մծն խոխեքը, մծ խոխեքն, 17-18 տարեկան խոխեքն։ Անահիտ Համբարձումյանը չի աշխատում, ամուսինը Նաիրի Ղուկասյանը զինծառայող է։ Արդեն 18 տարի է այս ընտանիքը բնակարան ստանալու իր հերթին է սպասում, բայց մինչ օրս 7 հոգանոց ընտանիքը ապրում է վարձակալությամբ։ Վերջերս բնակարանային խնդրի զրացման պատճառով կարող են այս տունն էլ կորցնել, ասում է 5 երեխաների մայրը։ Хозяйка, ասմայա ես իմ գամկինամ, դվիրալի կենեմ հարսին հա։ հետ, ասմա ուզում առանձին կենամ իմ ամուսնուսն հետ, ես առանձին ուզում ելամ իմ բարեկամնից ասմա հայդրուցիկան, ես ուզում իրան կենամ։ Բնակարան ստանալու համար համար Տիկին Անահիտը դիմել է աշխատանքի սոցիալական եւ միգրացիայի հարցերի նախարարություն։ Անհրաժեշտ թղթերը հանձնել են 5-րդ երեխան ծնվելուն, բայց ասում է ցուցակով 31-րդն են։ Պատերազմից հետո, երբ բնակարանային խնդրի առաջ կանգնածների թիվը բազմապատկվել է, փոխվել են նաեւ պետական մոտեցումներն ու առաջնահերթություններն այս հարցում։ Փոփոխության է ենթարկվել նաեւ ծնելիության եւ բազմազավակության խթանման ծրագիրը։ Արցախի բնակարանային կոմիտեի նախագահ Արմեն Մանգասարյանն է բարձաբանում։ Բոլորին պետք է հերթականությամբ ապահովենք, ապահովում ենք ըստ կարիքի։ Ասենք բազմազավակները, եթե նախկինում հերթագրված էին, հիմա ցանկանում ենք մոտեցումը փոխել, ոչ թե ըստ հերթացուցակի համարի տրամադրենք, որովհետև դա հերթացուցակ կոչել ճիշտ չէր լինի, դա հաշվառման ցանկ է, այլ ըստ կարիքի, որովհետև եթե 5-րդ երեխան ծնվում է Արցախի հանրապետությունում, արդեն այդ ընտանիքին վերցնում են հաշվառման եւ բնակարանի ապահովման ծրագրի շրջանակներում եւ նրան անկախ այդ ընտանիքը քանի բնակարան ունի, արդեն պետք է բնակարան տրամադրվի։ Հիմա այսպեսի իրավիճակ ասենք երրորդ համարի ընտանիքը երկու բնակարան ունի, դիմում է որ նորից բնակարան ստանա, իսկ 72-րդը բնակարան չունի շատ վատ պայմաններում, հիմա այդ հերթացակը ըստ կարիքի ենք մենք տրամադրել։ Բնակարանների տրամադրման համար նոր մեխանիզմը մշակվելու, որը բալային համակարգի միջոցով հաշվառելու է ընտանիքներն ըստ կարիքի։ Մարդկային գործոնը նվազագույնի է հասցվելու, ասում է Արմեն Մանգասարյանը։ Տիկին Անահիտը դիմել է բնակարանային կոմիտե, հարցին հստակ պատասխան չի տրվել, խնդրել են ավելի ուշ մոտենալ։ Զրուցակիցս հասկանում է, որ այսօր իրպես շատերն էլ գլխավերևում տանիք են ուզում, բայց բազմազավակ իր ընտանիք ընտանիքի հարցն էլ օր առաջ լուծել է պահանջում։ Աստվածան լողջին է տեռնա, մերն է տեռնա։ Իրանց գործերն էլ տեռնա, ես օզում սրտանց թող լողջին էլ տան, մեզ էլ տան։ Ասում թող նայեմ 5-ից փայով է ինչ թող երկուսը տան, ուրիշը 3-ը ինձ տան։ Ես հայր տարածել չեմ լիստի։ Իրանք էլ են դժվար, իրանք էլ չիմեղ կոնին։ Բնակարան ստանալու իրենց հերթին են սպասում հազարավոր ընտանիքներ, եւ միայն շուրջ բոլորն ընթացող ակտիվ բնակարանաշինությունն է, որ հույս ու համբերություն է ներշնչում տարիներով սեփական տան երազանքով ապրող այս ընտանիքին։ Ասպրամ Ավանեսյան, Արցախ լրատվական։